Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Muhammed Səbit ibn Qeys Əl-Xazrəcidir. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi və ənsarın xətibi xutbə verəni olmuşdur. Uhud döyüşündə və Ridvan beyyətində, yəni ağac altında beyyət edənlərdən olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. ثابت بن قيس بn Şemmas Ensar'ın hatibiydi. Uca Allah'ın Ya eyyühellezine amenu La terfa'u esvatakum fevka savtin nebi Ve la teceru lehu bil kavli ke cehri ba'dukum li ba'd En tehbata a'malukum ve entum la teş'urun Ey iman getirenler! Sesinizi peygamberin sesinden yükseğe kaldırmayın. Və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi ona da uca səslə müraciət etməyin. Yoxsa özünüz də hiss etmədən əməlləriniz puç olar. Ayəsi nazil olduqda Səbit ibn Qeys Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gözünə görünməmək üçün bir neçə gün evindən bayıra çıxmadı. Nəhayət Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Səad ibn Muazdan soruşdu. Sabitə nə olub? olmaya xəstələnib. Saad ibn Muaz Sabitin yanına gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onu xəbər aldığını söylədi. Sabit dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə filan ayə nazil oldu. Hamınız bilirsiniz ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında xütbə verərkən səsimi qaldırmışam. Demək, mən cəhənnəm əhlindənəm. Əməllərim puç olub. Saad radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına qayıdıb Səbitin dediklərini ona xəbər verdi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Əksinə, o cənnət əhlindəndir. Rəvayət edilir ki, Ənəs radiyallahu anhu Yəməmə günü Səbit ibn Qeysin yanına gəldikdə o ayaqlarına dizdən baldıra qədər hənut sürürtürdü. Hənut, ətir. Söhbət 634-cü ildə özünü Peyğəmbər elan etmiş yalancı Museyləməyə qarşı aparılan döyüşdən gedir. Ənəs dedi, Əmican, səni döyüşdən saxlayan nədir? Sabit, gəlirəm qardaş oğlu, dedi və ayaqlarına ətir sürtməyə davam etdi. Sonra o gəlib döyüşçülərin arasında oturdu. Ənəs davam edib deyir. Döyüşdə bəziləri düşmənin qabağından qaçarkən sabit dedi. Çəkilin gözümüzün qabağından. Qoyun biz onlarla vuruşaq. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə vuruşarkən belə hərəkət etməzdik. Siz düşmənlərinizi çox pis öyrətmişsiniz. Yəni siz onlarda elə təsəvvür yaratmısınız ki, artıq onlar elə düşünməyə başlamışlar ki, onlar müsəlmanları qorxudub döyüş meydanından qaçmağa məcbur edə bilərlər. Elə həmin döyüşdə də Sabit radiyallahu anhu şəhid oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu tərifləyib demişdir. Səbit ibn Qeys ibn Şəmmas nə gözəl insandır.